sektor emisije o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je ponovo gost gospođa Danica Benkeg, viši upravni referent za zaštitu okoliša u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji. Prije neku emisiju smo razgovarali o novim pravilnicima i zakonima o zbrinjavanju otpada. Današnja tema nam je provedba tih pravilnika, zakona, kakva je situacija na terenu danas. Pa možete nam onako za početak još jednom ponoviti prvo šta je to neopasni otpad, pa ćemo onda doći i do ovoga kakva je situacija danas na terenu, koliko se pravilnici o zbrinjavanju neopasnog otpada. Pa ja bih rekla da e, nikad nije dovoljno govoriti o ovoj temi i otpadu, pa ću ja ponoviti što je otpad i koje su sve vrste otpada, jer vrlo često ljudi kažu, pogotovo tvrtke, mi nemamo nikakav otpad i nismo dužni voditi nikakve evidencije, ništa s njim postupati jer mi otpada nemamo. Takvu rečenicu doista ne može nitko reći jer je otpad e, definiran zakonom o otpadu, a to je svaka tvar ili predmet koji je određen kategorijama otpada, propisan provedbenim propisom navedenog zakona i koje e, posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. To je ono točna definicija iz zakona o otpadu. A podijeljen je po vrstama i kategorijama i to na interni, inertni, pardon, Danas je nešto sva u internim valjda dogovorima, pa ono e, na inertni otpad, komunalni otpad, koje je neopasni otpad i opasni otpad. Ljudi se najčešće nekako boje opasnog otpada, pa da ja kažem da opasni otpad i nije sve ono što je u percepciji građana odmah pomisao na radioaktivni ili onaj opasni otpad po najviše, po najviše zvijezdica, da tako kažem, ovisno o vrsti, nego je to e, otpad koji e, je po sastavu i svojstvima određen i ima određene toksičan, e, karcinogen može biti i tako dalje, a neopasni kojeg zapravo ima i najviše, s kojim se najviše i postupa. To je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad koji se može e, zbrinjavati i odlagati na deponijama, odnosno odlagalištima uz komunalni, ukoliko se pokaže da nema nikih svojstava koje ima opasni i u njemu obično nalazimo i posebne kategorije otpada koje se mogu e, reciklirati i iz kojeg se može dobiti novi proizvod. Dakle, Dakle, on je najrašireniji, da tako kažem, pa u njega spada i komunalni otpad i ostali tehnološki otpad koji se može iskoristiti. To je ovo e, laički prepričano da bude što razumljivije. A komunalni to je otpad iz kućanstva, e, otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti. To je ono što svakodnevno odlažemo u kontejnere, iako moram reći da i u tom našem svakodnevnom odlaganju u komunalni dospije i nešto što e, ta, čemu tamo nije mjesto. Znači nešto što, je, što spada i u ovaj inertni, a možda čak i što spada u opasni. Pa zapravo ono što najčešće spada u opasni otpad, a što mi svi u iz kućanstva odlažemo u kontejnere, e, to su vrlo često e, razno razne baterije iz svih kućanskih aparata, iz mobitela, iz svega, sve, sve tehnike. To vrlo često se može naći u, u, kantama i kontejnerima, pa zatim bi tu moglo biti raznog možda nekakvog medicinskog otpada u manjim količinama, pa isto tako e, otpada e, raznih starih lijekova, također ono koji su klasificirani. A, ulja. a pa to, to se nadam doista da nitko ne odbacuje ali, ali neću, neću baš ono isključiti. E, motorna ulja su također po kategoriji opasni otpad koje treba kod e, svake automehaničar to i radi u našoj županiji i zna da ih treba posebno zbrinuti u posebne posude i pozvati ovlaštenu tvrtku sakupljača za takav otpad koji to dalje kao obrađivač u konačnici izbrinjava. Dakle, ne bi se smjelo naći nikako ovo o čem ja govorim u svakodnevnom otpadu iz kućanstva. Niti izljevat motorna ulja u šahtu to smo svjedoci da se događa nažalost također ono ili, ili u šahti ili na neku zelenu površinu ili onako uz zgradu ili na betonsku asfaltnu površinu što se ne smije nego bi svatko ko mijenja ulja stvarno to trebao napraviti u servisu ovlaštenom kod automehaničara jer automehaničari ponavljam su ipak e, dovedeni u red ajmo to tako reći i počeli su pravilno zbrinjavati otpadna motorna ulja. li je to opasni otpad i kazne za to ako ne rade su im vrlo visoke, svjesni su toga, prijavljuju uredno te podatke u ovaj ured, vode evidenciju to, o tome i postupaju s njim u skladu sa zakonom. A ovo što e, građani sami e, se poigravaju mehaničara i sami to rade jer to znaju. Tako. je, onda, onda to ulje bi bilo pošteno da ga stvarno ako to i rade, ne bi se ništa dogodilo da ga e, skupe, isto će u plastične posude ili prikladne posude Možete li reći gdje se u Karlovačkoj županiji može od, konkretno ulje reciklirati ili... od ulje se ne reciklira, e, otpadno motorno ulje skuplja tvrtka Ekol. U Karlovcu e, bila je na Baniji 26 u KGK-u, kako KGK seli, tako će i oni preseliti svoje e, poslovanje i svoju tvrtku u Kamanje. Negdje imat ćemo točno još adresu, a privremeno to rade na kaštelu, zbrinjavaju. Dakle, njih je dovoljno nazvati i oni će e, zbrinuti e, otpadna motorna ulja. A onda se ona dalje e, u Koromačnom ili negdje već obrađuju. A možete mi reći prema kojim se sad zakonima i pravilnicima postupa s ovim neopasnim otpadom? Pa ima ih nešto koji su stupili početkom ove, a nešto i krajem 2006. godine, pa je tako pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je stupio kupio još i dvije pete. On je da, da kod 2006. već bio jako, to se svi sjećamo aktivnosti i akcija skupljanja peta, jer kad se kaže pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, to je svima asocijacija samo uglavnom na povratnu pet ambalažu, što što nikako nije, nije jedini ambalažni otpad. Dakle, on je jedan od podzakonskih akata koji je iz, e, proizišao iz zakona o otpadu, e, jer se to radi o posebnim kategorijama otpada. Zatim je to e, pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima. To se radi o jestivim uljima i o motornim uljima o kojima smo već malo nešto rekli. Zatim je to pravilnik o gospodarenju baterijama i akumulatorima, pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima i pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama. Evo, to su ti e, pravilnici koji e, reguliraju postupanje sa tako specifičnim i točno određenim vrstama e, neopasnog otpada. A šta bi građani trebali znati iz tih pravilnika? Čeg bi se trebalo, osim ovog što smo već pričali za ulja, čega bi se trebali pridržavati? Evo, konkretno i kakve su kazne? Evo, primjerice za odlaganje ulja, odnosno izljevanje u neke šahtove ili ovako na zelene površine. Pa kompletan nadzor nad e, zakonom o otpadu i svim navedenim pravilnicima i uopće o postupanju s otpadom vrši inspekcija zaštite okoliša koja je, čiji su djelatnici e, ljudi iz Ministarstva zaštite okoliša koji postupaju e, po nekoliko osnova. Kad se dođe u neku tvrtku onda, onda se kontrolira sve, da tako kažem, postupanje sa kompletnim otpadom i kazne su i prekršajne i mandatne i čak kaznena djela je nešto, to je teško sad ovako generalno reći e, kolika je kazna za nešto, to ovisi o mnogo čemu. O, samom proizvođaču, o vrsti otpada, o papirologiji koju on vodi ili ne vodi, o krugu tvrtke kako je riješeno način e, prikupljanja, privremenog skladištenja i predaja skupljačima i obrađivačima, tako da je to generalno teško reći. Ali ono što se može reći da su ovi pravilnici, da je ovim pravilnicima obuhvaćeni svi oni e, koji imaju takove vrste otpada, od građana do obrta i gospodarskih subjekata. Uglavnom se to odnosi većim dijelom na gospodarske subjekte i obrte, manje građane. Građani su, njih e, se dotiče zakon o baterijama i akumulatorima e, i zakon o otpadnim vozilima, dok ovoga, ovi drugi nešto manje, jer na primjer e, što se tiče zakon, da kako zakon, pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, što mi se čini da je najbolje se živio i najviše primjenjiv. E, čini mi se onako generalno da mm, se malo pažnje posvećuje edukaciji građana u svezi tih pravilnika i u načinu postupanja s otpadom, a razlozi za to su doista više struki od, od e, skupljača otpada pa do same provedbe koja nije ni malo laka jer taj cijeli lanac treba funkcionirati od proizvođača, skupljača, obrađivača i konačnog zbrinjavanja da bi se mogle biti velike one akcije poput postupanja sa petom. Što se tiče e, jestivih ulja, za njih ću reći, to je ono također što bi građani mogli odmah reći, pa imamo svi od otpadna jestiva ulja i masti i motorna ulja. Zakon je predvidio da e, primjerice jestiva ulja su u obvezi zbrinjavati i predavati ovlaštenom skupljaču e, svi restorani, hoteli, svi oni koji e, imaju tijekom pripreme hrane 20 obroka dnevno. Dakle, obična kućanstva ne bi tu ovoga, došla u obzir, ali puno je upita dolazilo ovaj ured, iako on nije nadležan za to, pa ja mislim da je to jedno isto tako od pitanja koja i, i sama nekako postavljam. Što u jednoj stambenoj zgradi koja ima preko 200 stanova, da ne spominje Mamuticu u Zagrebu, koja je daleko više ima obroka od 20 dnevno i kad se sve te, posebice nedeljom, sve friteze, sve tave, sva pečenja, kad bi se otpadno ulje zbrinulo i skupilo, da kako da bi to bilo više od 20 obroka iz neke javne kuhinje ili nekog restorana. Prema tome i na tom mm, mi se čini, evo sad kao građanin govorim da bi trebalo poraditi pa kad bi bio jedan takav kontejner specijalni za ili posuda za odlaganje jestivih, otpadnih jestivih ulja i masti u, u nekoj prostoriji jedne zgrade, da to ljudi nakon tako uzmimo primjer nedjelja mi je zgodan primjer kad su uglavnom ljudi doma e, tada bi to daleko, to bi bila velike količine koje se daju e, skupiti i obraditi. Poznato je da se od jestivog ulja radi biodizel, pa prema tome pravilnik je razradio sve zapravo od skupljača do obrađivača, ali je ispušten ovaj segment građana. Znači građani ne mogu e, predati ulje na otkup? Ne, ne. Ne, tu, zapravo nema naknade, nema da. otkupa i restorani predaju mhm. to bez naknade. Tvrtka koja ima e, dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja e, otpada, otpadnih jestivih ulja, to radi besplatno. Svaki restoran koji ima otpadna jestiva ulja, e, pozove ovlaštenog skupljača, on će doći i besplatno to odvesti i zbrinuti. Kod nas je to tvrtka Modibit u Ozlju koja ta ulja i dalje obrađuje u biodizel, ali isto tako već sam spomenula i tvrtka Ekol koja postupa i sa opasnim uljima i sa ovim e, jestivim neopasnim uljem. Ali Ekol ne postupa, ga ne obrađuje, on samo je skupljač. Ok, ja mi sad jednu malu pauzu napraviti pa se onda vraćamo kasnije. Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. a recording for Blue Note Records. can move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop in your dome, it's his own and bop. Funk confusion, a fly illusion. Keeps you coasting on the river, you cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore we go. Off I take ya, dip trip, lip fantasia. slam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle. star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? Ok, evo i dalje smo sa gospođom Najcom Benkeg, višim e, upravnim referendu zaštitu okoliša u Uredu državne uprave u Karolačkoj županiji. Pričamo o provedbama novih pravilnika i zakona o zbrinjavanju otpada. Pa, malo smo govorili o ovim otpadnim uljima, pa e, sad evo moguće nekim građanima bilo interesantno kako na koji način se može otvoriti tvrtka za otkup i skupljanje otpada reguliranog novim pravilnicima. Na koji način se može otvoriti, znači ili tvrtka ili obrt. Pa, e, zakon o otpadu je rekao e, tko to može i koje uvjete treba ispuniti. Može biti i obrt i tvrtka koja je registrirana na trgovačkom sudu e, i ona ne može početi ni obavljati djelatnost dok ne dobije dozvolu ovog ureda. Dakle, ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, na području Karlovačke županije niti jedna tvrtka koja i jest registrirana na sudu, ponavljam, za takvu djelatnost ne može raditi dok ne dobije od ovog ureda dozvolu. da bi se dozvola ishodila, bilo to tvrtka ili obrt, potrebno je uz e, zahtjev e, koji se podnosi u ured dostaviti dakle, dokaz da je tvrtka registrirana na sudu ili obrt da je registriran u uredu državne uprave u odjelu za gospodarstvo da tvrtka mora e, imati dokaz da raspolaže zakonito izgrađenom građevinom, to znači da ima uporabnu dozvolu za objekt u kom će taj navedeni otpad koji skuplja privremeno skladištiti prije nego li ga preda ovlaštenom obrađivaču. Ako je tvrtka i skupljač i obrađivač, onda također, dakle, legalno izgrađena građevina s uporabnom dozvolom za tu namjenu. Mora zapošljavati osobe koje imaju određenu stručnu spremu propisane pravilnikom, koji je sastavni dio ovog zakona. Uglavnom je to ovo, sedmi stupanj stručne spreme, u nekim slučajevima iznimno šesti i četvrti stupanj stručne spreme nekog tehničkog smjera ili kemijski tehnolog. Mora imati e, uređaj i opremu postrojenje i građevine e, koje će u cijelosti zadovoljiti sve e, uvjete iz tog pravilnika o gospodarenju otpadom koje su točno navedene kako mora izgledati građevina, kako uređaj, kako oprema, atestirani i osim toga još e, moraju zadovoljavati sve mjere zaštite na radu i sve mjere zaštite od požara. I kad je to sve priloženo uz zahtjev, u ovaj ured komisija izlazi van i pregledava kompletno postrojenje, građevinu, vozila, opremu, certifikate za osposobljenost radnika za rad na siguran način, da li su protupožarni uvjeti zadovoljeni, pa ponekad i vodopravni i izdaje se dozvola, to je upravni akt, dozvola za postupanje s otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, skladištenja, prijevoza ili obrade. Znači nije moguće recimo da građanin e, napravi jedan ugovor e, s, obrađivačem e, kao što je Modibit i da samo obavlja tu djelatnost sakupljanja. Ne. Ne. Skupljanje je također djelatnost postupanja s, postupanja s otpadom. E, skupljač mora imati vozilo, posude, registrirano i imati dozvolu. Nikakve radnje postupanja s otpadom se ne može vršiti bez dozvole ovog ureda. Tvrtka koja se tim bavi kao granom djelatnosti, čija je to djelatnost koja od toga živi, ona mora biti registrirana na sudu i dobiti dozvolu ovog ureda, ali prethodno ispuniti sve ove navedene uvjete. Ok, sad smo pričali o ovim e, registriranim tvrtkama. Kakva je situacija sa neregistriranima u e, Karlovačkoj županiji? Koliko ih ima i e, koje su kazne? Ja sam rekla kako je to u odnosu na zakon, da nitko ne može ne obavljati tu djelatnost dok ne ishodi dozvolu ovog ureda. I određeni broj tvrtki u Karlovačkoj županiji te dozvole ima. Međutim, mm, iz prakse se zna, a i ja putem katastra emisija u okoliš koje tvrtke dostavljaju ovaj ured, vidim da se tom djelatnošću bave e, neki obrti i tvrtke koje nemaju dozvolu ovog ureda. Dakle, rade suprotno zakonu o otpadu. E, pa ne, nije možda zgodno da ja baš prozivam tko su to, prepoznaće se oni i sami. Čak imamo tu i e, komunalnih tvrtki grada i općina koje su dale koncesiju tvrtkama ili obrtima koji nemaju dozvolu jer ih to naprosto nisu tražili, nisu znali, što mi je teško baš vjerovati da načelnici općina ili e, gradonačelnici gradova ne znaju da se na koncesiju treba javiti tvrtka koja je registrirana, koja ima dozvolu ovog nadležnog ureda, ali ima takvih slučajeva u našoj županiji. Ali nije to posebnost samo naše županije, vjerujem da je toga, toga ima i u drugima. A e, isto tako obrta ima koji se time bave i stoga što je to postao jedan dosta unosan posao. E, obrti se najviše bave sa postupanjem iz prikupljanje e, željeza, opiljaka od željeza, željeznih štrugotina i obojenih metala. Tu mi se čini da ih ima najviše, manje ih ima ili gotovo ih nema za otpadna ulja, što smo govorili, a posebno za opasni otpad, akumulatore i baterije, tu također nema toga, ali u ovom obojenim metalima i metalnom otpadu ima, ili je to jako dobar biznis, jer se to jako dobro plaća i oni vjerojatno to rade za ovlaštene obrađivače Rade na crno, kratko rečeno. A ranije ste me pitali kolike su kazne, pa sam ono rekla da je to stvar inspekcije i sveobuhvatnog nadzora u nekoj tvrtci ili obrtu. A za ovo možem reći e, da je člankom 91 zakona o otpadu novčana kazna u iznosu od 150 do 400 tisuća kuna e, takvom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba, dakle neka tvrtka ili obrt koja bez propisane dozvole započne obavljati ili obavlja djelatnost skupljanja, oporabe ili zbrinjavanja otpada. Upravo o čem smo govorili. Dakle, ako inspektor uhvati nekoga da skuplja obojene metale ili e, staro otpadno željezo bez dozvole ovog ureda, to je ta kazna. To je stvar inspekcije, to ja doista ne znam. imali li slučajeva, da li su uhvaćeni, ja nekolicinu znam, jer mi dostave podatke koliko su skupili. To je interesantno. I onda kad ja postavim pitanje, jer ja nisam stvar nadzora, što je sa dozvolom, kako to rade bez dozvole, pa ne znam da to treba, niko nije tražio, niko nije nadzirao. Uputim ih da ishode, ali oni ne mogu ispoštivati sve ove odredbe pravilnika. Oni ne mogu ispuniti uvjete da bi dobili dozvolu. Interesantan slučaj je jedne naše općine koja je raspisala koncesiju za postupanje s komunalnim otpadom i odabrala jednog obrtnika koji nema nikakvu dozvolu, a imala je na natječaju i tvrtku koja je ovlaštena. Na to sam ja upozorila. a. Pa znači posao je dobio ovaj koji nije ovlašten? Obrt, obični obrtnik, možda kakav je to prijatelj, poznanik ili takvo nešto a tvrtka koja je registrirana, koja ima dozvolu, nije dobila. Ja ne, ja ne znam, nikak, ne, ne možem zamisliti nekakve druge razloge osim da ne, na nešto pa, ili nam ne mogu vjerovati da načelnici općina ne znaju da postoji zakon, a raspisuju, na, raspisuju koncesiju za postupanje s otpadom. Pa na nešto se moraju vezati. Zakonom je određeno i raspisivanje koncesije. Da kako da se ta trebalo tražiti, da se vidi je li ta tvrtka registrirana ili ne ili taj obrt. A pa mi sad jednu malu pauzu pa ćemo onda e, za par minuta se vratiti. Razgovarali smo sa našom današnjom gošom Danicom Benke, višim upravnim referendom za zaštitu okoliša u uredu državne upravo u županije, Pričamo o provedbi novih pravilnika i zakona o zbrinjavanju otpada. Evo ovdje ste e, rekli kakva je situacija u Karlovačkoj županiji sa inertnim, neopasnim i opasnim otpadom, e, odnosno da ima tvrtki u, u općinama Karlovačke županije koje rade na zbrinjavanju otpada bez odgovarajućih dozvola, je li tako? Dozvole ovog ureda, o, A kakva je situacija s ovim komunalnim otpadom kojeg e, ima najviše, vjerujem? Pa, e, ima ga najviše i ono što će ljudi odmah primijetiti da, je on, da se on najorganiziranije e, i najbolje zbrinjava, to rade e, komunalne tvrtke grada ili općina nema ni jedna, čini mi se, svoje komunalno poduzeće, nego to daju drugim ovim komunalnim tvrtkama iz gradova. E, u gradu Karlovcu svima je to poznato da je to Karlovačka čistoća koja komunalni otpad zbrinjava na deponiji Ilovac. Pa možda o toj deponiji samo riječ dvije da je ona jedna od najuređenijih deponija u Karlovačkoj županiji. Da je to deponija koja ima studiju utjecaja na okoliš, koja ima rješenje ministarstva koje je tu studiju prihvatilo i koje je prihvatilo e, način sanacije i postupanja e, s otpadom do konačnog zatvaranja na toj deponiji i koja je u postupku ishođenja lokacijske i građevinske dozvole koja će biti negdje do 9. mjeseca, ja pretpostavljam prema onim rokovima koje se najavljuju ishođeni I, sanacija e, ipak pomalo već je i krenula i to oni radovi za koje se ne treba čekati izdavanje lokacijske građevinske dozvole, a to je ono premještanje bala, zatrpavanje zemljom, izgradnja obodnih kanala, regulacija onog potoka Koritinec i preslagivanje, ajmo to tako reći, smeća. A kako je sa ovim drugim e, gradovima, odnosno županijama koje imaju, dakle, već nekakva odlagališta za koja smo pričali da nemaju potrebne dozvole, kako je to evo opće pa evo, Reći ću za ove veće gradove, e, na deponiju Ilovac, e, grad Dugaresa i Ozalj e, dovoze otpad, pa prema tome oni nemaju svoje deponije, dakle ova tri grada odlažu otpad e, u, na Ilovcu u gradu Karlovcu, tako a komunalne tvrtke imaju dozvole samo kao skupljači. I grad karlovc odnosno čistoća, ima dozvolu e, ovog ureda za postupanje s otpadom, za skupljanje i odlaganje, doduše privremenu, do 31.12. i oni će se morati itekako potruditi da dobiju građevinsku dozvolu za deponiju Ilovac da bi im se dala dozvola za rad da bi ona bila produljena. Koliko to ne bude, mm, ne znam, ne znam u ovom trenutku kako će završiti, ali iskreno se nadam da će oni to uspjeti ishoditi. A ovi ostali gradovi? Ozalj i Duga rese imaju kao skupljači. Ogulin je jedna malo specifična situacija, njihova deponija Sodol također godinama zapunjavan komunalni, ali i drugi otpad. E, u jednu vrtaču duboku 50 metara i to je jedna od problematičnih deponija ne u našoj županiji nego u Republici Hrvatskoj jer se nalazi na specifičnom krškom terenu tako da je vrlo teško ovoga, iznaći načine sanacije i zatvaranja te deponije. Studija je napravljena, prihvaćena, ocijenjena kao prihvatljivom uz neke ograde koje su se ovoga, ispostavile tijekom rada komisije i izdano je rješenje Ministarstva za sanaciju i zatvaranje u konačnici ali e, komunalno poduzeće iz Ogulina nema ovu dozvolu navedenog ureda zbog niza e, okolnosti koje, i razloga koje ne mogu puniti iz pravilnika o gospodarenju otpadom, jer je, nema lokacijske, nema građevinske dozvole, ali i drugih tehničkih stvari nema ta tvrtka. Dakle, to je primjer komunalne tvrtke koja odlaže otpad na deponiju Sodol, ajmo reći na crno, jer tvrtka nema dozvolu za tu djelatnost. Kad dobije lokacijsku građevinsku dozvolu, ispuni sve uvjete iz pravilnika, onda će možda dobiti i dozvolu. Za sad ta tvrtka radi bespravno. E, komunalno iz Vojnića odlaže na deponiju Kokirevu koja također za samu deponiju, za samu lokaciju je također studija utjecaja na okoliš na ocjeni. Dakle, primjećujemo da su se svi trgnuli, da su svi krenuli u ishođenje tehničke dokumentacije za sanaciju i zatvaranje, jer je to također regulirano zakonom. Do 2010. sve te deponije bi trebalo sanirati i zatvoriti, a otvoriti regionalni centar za gospodarenje otpadom na Babinoj gori za cijelu našu županiju. A kako to opće E, općine u Karlo, mislim u Karlovačkoj županiji, vjerojatno je situacija slična u cijeloj Hrvatskoj. Kako opće otvaraju dakle deponije za koje već unaprijed znaju da, da rade protu zakona i da im je potrebno zatvaranje? Pa e, nisu oni to otvorili sad, pa da, da nisu znali. Te deponije su nastale prije 30 i više godina. U to doba nije bilo uopće zakona o otpadu. U to doba nitko nije znao kako treba izgledati prostor na koji će se, e, ni što je to deponija i kako, koji su tehnički uvjeti i normativi koje takovo, takove građevina, takovi objekt treba imati. Prema tome to jednostavno su bile e, od tada općinske ili gradske ili ne znam koja je ustroj bio, E, odluke vlasti koje su rekle e, otpad se mora negdje zbrinuti, evo to je najbolja lokacija jer se iskustveno zna da su tu bila nekad e, iskopišta gline ili to je glinovito tlo i jednostavno takvom jednom odlukom je to napravljeno bez ikakve lokacijske i građevinske dozvole i ikakvih e, objekata koji bi to legalizirali. I jednostavno se krenulo, 30 i više godina se tu otpad odlaže. Sad kad imamo zakone koji to reguliraju, kako deponija mora izgledati, da je to prava građevina sa strogo propisanim parametrima eh, da mora biti legalno, da mora imati građevinsku dozvolu, sad je nešto drugo. Sad se retroaktivno zapravo vrši legalizacija postojećih smetlišta. To ne možemo ni nazvati deponija ni odlagališta, nego su to smetlišta je sva druga divlja smetlišta koja su nastala, samo ova su utoliko, ajmo reći, nisu legalna, ali su javna što na njih e, komunalne tvrtke gradova ili općina dovoze otpad. A ima li odlagališta sada skoro otvorenih koji nisu regulirana dakle zakonima, koje nisu dobila e, dozvolu od vašeg ureda, bez obzira bilo inertnog, e, neopasnog, otpasnog ili komunalnog otpada, unazad recimo... Pa nema, nema nemamo ni jedno novo odlagalište da je uopće krenulo. Evo, prvo odlagalište koje će biti legalno, po navedenom zakonu i pravilnicima, će biti deponija Ilovac. Retroaktivno, istina bok, ili ona nastala 79. godine, ali će sad biti legalna. Sad će biti riješeni imovinsko-pravni odnosi na tom zemljištu, dobit će se lokacijska i građevinska dozvola za sanaciju i zatvaranje a nova deponija koja se neće niti otvarati, koja će ići strogo po zakonskoj proceduri, će biti Babina Gora. Tamo se najprije mora dobiti lokacijska, građevinska dozvola, objekt napraviti, dobiti uporabna dozvola i početi odlagati otpad. Što je u svim slučajevima u Republici Hrvatskoj, uglavnom 98% slučajeva je bilo u Republici Hrvatskoj da je bilo obratno. Sva, sve deponije su nastale više od 20-30 godina i sada se naknadno moraju legalizirati, ali su takova ona da se uglavnom moraju sanirati i zatvoriti, a u svakoj županiji ili možda i dvije županije zajedno raditi jedno regionalno ili zajedničko odlagalište. Evo sad ovo samo zadnji, pa e, u jednoj sljedećih emisija ćemo pričati baš konkretno o Ilovcu, sada da tu ne širimo priču. E, po, ovako, po vašim saznanjima kad će Ilovac biti saniran, odnosno kad će na Babinoj gori biti otvoreno ovaj županijsko odlagalište? Ja sam rekla da je zakonska obveza 2010. za sve, e, za sva odlagališta u Republici Hrvatskoj. Da li će e, grad Karlovac i Karlovačka županija se uspjeti uklopiti u taj rok ne znam, malo, malo sam tu rezervirana u tom, tom, u toj odluci i uvjeravanju e, politike i gradske i županijske da će to biti. Ja bih vjerovala da će to biti. Sanirati se do 2010. doista može i zatvoriti Ilovac. To smo svjedoci i dinamika je odlična, e, ishođenje dokumentacije također, međutim otvaranje nove lokacije na Babinoj gori ide tempom koji baš ne obećava da će to biti. Da bi to bilo za tri godine i sam projektant kaže neki dan da ne vjeruje u taj rok, da će prije biti to za jedno 4-5 godina, jer e, mi bismo sad trebali imati već lokacijsku dozvolu u rukama pa onda negdje kroz šest mjeseci sedam građevinsku dozvolu i ako bi u dvije i osmoj negdje u jesen počeli sa izgradnjom, onda bi mogli postići i jedanestu, A mi nemamo ovoga, lokacijsku dozvolu, mi nemamo niti studiju utjecaja na okoliš, a kamoli još lokacijska, pa građevinska, pa izgradnja. Dakle, ne vjerujem u 2010. Evo, evo slobodno, ono, ko to napravi, svaka čast, ali mogla bih se kladiti da 2010. Babina Gora neće biti. Ok, mi ćemo biti dalje u kontaktu e, vezano za sva pitanja oko zbrinjavanja otpada u Karlovcu, Karolačkoj županiji. Puno hvala za ovaj put, pa čujemo se, poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušajte nas i sljedećeg utorka u 20 sati i do slušanja.